U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni.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 ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put Posjetite nas na www.stazomislama.com komentar ili dodatak na fikhu sunne od Sejda Sabika. I tu ćemo koristiti knjigu od šeha Muhameda Nasirudina El Albanija, rahimahullahu ta'ala, knjiga Tamamul Minne. لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان Ako je jedan hadis jači zbog ravije, zato što je ravije šta? Bolji ili pouzdaniji, ili je bolje naučio na pamet, onda ovaj drugi odbacuješ, on se ne prihvata. Iako vanštinski je šta? Sahih. يا سماء ارجوي يا نجوم انذر الاشقياء ان جنود السماء لا ترضى الرقود او عيش الجمود يا جند السماء دق صروح الفناء نغمة المجد قد مللنا الحياة حياة التذلل في ركاب Dakle, prenosi si hadisa su prenosi si sahiha.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 Dakle, počinjemo sa Allahovom te barakatela dozvolom sa novom temom. I dugo sam se razmišljao da li da počnem dakle, da govorim o ovoj temi, ali alhamdulillahi rabbil alemin odlučio sam sa Allahovom te barakatela dozvolom da govorimo o ovome, a to je možemo ga nazvati na našem jeziku komentar ili dodatak na fikhu sunne od Sejda Sabika. I tu ćemo koristiti knjigu od šeha Muhameda Nasirudina El Albanija, rahimahullahu ta'ala, knjiga Tamamul Minne, u kojoj je on napisao dodatke na knjigu Seida Sabika Fikusuna. Knjiga Fikusuna Sunna je svima, jel vama poznata i prevedena je na bosanski jezik i puno braće je čitaju i koriste. A, međutim, ne znaju da u toj knjizi, iako kažem knjiga je fantastična, knjiga je dobra, međutim knjiga ima puno grešaka. Pa je ovdje šejh spomenuo, dakle, neke od tih grešaka pa kaže u toj knjizi ima mnogo, dakle od grešaka koje postoje u toj knjizi kaže <clears throat> mnogo je hadisa koje je pisac knjige prečuteo, dakle Sej Savik, pisac Fiku sune, dakle mnoge hadise koje je koristio kao dokaze, prečutao je njihovu ocenu. Dakle, nije rekao da, je, da li je hadis daif, da li je sahih, da li je Hasen i tako dalje i tako dalje. Već je samo spomenuo hadis kao dokaz, a nije na hadis nije rekao ništa. ili također greška, mnogo je hadisa kojima je on, dakle koje je on ojačao, da su ispravni hadisi, međutim kada čovjek dobro pogleda u te hadise naći će da su slabi, da su daif. Također mnogo hadisa koji su a, <clears throat> daif, on im je dao šta? on im je dao ocenu sahiha. Jel' tako? Također mnogo hadisa koji se ne nalaze u dva sahiha, dakle u sahihu Buhari i sahihu Muslim, a on je to pripisao Buhari i Muslimu, pa je rekao hadis bilježe Buhari i Muslim. A taj hadis uopće ne postoji niti u Buhari, niti u Muslimu. <clears throat> Također za neke hadise rekao da bilježe drugi mimo Buhari i muslima, a preskočio je dakle Buhari i muslima. Rekao hadis bilježi Tirmizi Ebu Davud, a uopšte se nije vraćao šta? Na Buhari i na muslima, što je ispravnije kada spominješ hadis koji bilježe Buhari i muslim. Dakle, zar da kažeš bilježe ga Tirmizi ili bilježe ga Ebu Davud, a on se nalazi u Buhari i muslima. Jer tako? Jer kada kažeš bilježi Buhari, znači da je hadis 100% sahih. A kada kažeš bilježi ga Ebu Davud u sunenu, znači moguće da je daif, moguće da je sahih, moguće da je hasen i tako dalje i tako dalje. Svatate. Dakle, to je jedna od grešaka. <clears throat> Također, Sejid Sabik u spominje neke hadise koji ne postoje nikako, ni u jednoj od knjiga sunneta. Dakle, u, zbirkama hadisa ne možeš naći te predaje. On, je, ih je, dakle, spomenuo u svojoj knjizi Fiku Sunna. Dakle, zbog čega, ova, zbog čega govorim ovome? Zato što ime Fikhu Sunna je izazovno svatanje sunneta. Dakle, fik izgrađen na sunnetu, a? Neko će reći, dakle, ne trebaju na mezhebi, nema mezhebske pristrasnosti, ajde da uzmemo fiku suna, jer je to po sunetu. Kada pogledaš stvarno toj knjizi, knjiga je prepuna, dakle, ovih grešaka koje spominjemo i koje ćemo, jel, spomenuti nam. Također spomenuo je dakle neke hadise i pripisao da, da ih prenosi skupina ashaba. Međutim, kada pogledaš, prenosi ili jedan ashab ili, ili dakle njih malo, a ne džemat, dakle skupina ashaba. Nam. Također, dakle, spomenuo neke hadise koji su poznati da su slabi, međutim on je prešutao koji ih prenosi. Namjerno ili nenamjerno, jel? E, zašto? Zato što u tim hadisima imaju oni, dakle imaju slabi prenosilci, dakle, ali on je to, dakle, prešutao ili namjerno ili nenamjerno. Uglavnom onaj koji čita taj hadis ne zna da u tom hadisu postoji, dakle, neka slabost ili neka i greška i to je bez sumnje isto jedna od, od grešaka. Također u fiku sune možemo naći e, sljedeću grešku, a to je <clears throat> da na određene mesele, dakle određena pitanja koja spominje u knjizi, ne spominje dokaze kao što je to e, običaj učenjaka, da spominju najprvo dokaze iz Kur'ana, je tako? Pa onda dokazi suneta a onda da spominju ižma ili kijas i govor ashaba i tako dalje i tako dalje. A? Već je u nekim meselama u potpunosti ostavio dokaze iz Kurana i Suneta, već se odmah, dakle, direktno vratio na kijas. Analogijom dokazuje određenu meselu, iako u toj meseli postoje jasni dokazi iz Kurana i Suneta. Dakle, to je jedna od grešaka u toj knjizi. Subhanallah. Dakle, vratio se na kijas, iako u određenoj meseli postoji sahih hadis. Svatate ovo, bare Dakle, kada postoji sahih hadis, kada postoji nas u Kur'anu ili u sunetu, onda se čovjek ne vraća kijasu. Kijasu se vraća ako ne postoji sahih dokaz iz Kur'ana i suneta, jer tako? Onda se vraća čovjek na iđma ili na kijas. Ili se vraća na kijas nakon što je spomenuo ova ove prve tri vrste dokaza, Kur'an, sunet i žma, a onda da se vratiš na k'ijas kako bi, dakle, mesela bila 100% jasna i da nema kod nje dakle, nikakve e, kontradiktornosti ili proturječnosti i tako dalje, tako dalje. Svatate ovo. Barek Allahu fikum. <clears throat> U nekim, dakle, meselama dokazuje općenito, pa kaže, dakle, e, dakle, ne postoji nikakav dokaz da je to zabranjeno. Dakle, dokazuje općenitim dokazima, iako u određenom meseli postoji šta? Određeni dokaz. Svatate? Da za tu meselu postoji određeni poseban dokaz iz sunneta, ne možeš ti da dokažeš općenito. Pa da kažeš općenito ne jede se meso životinja, svih životinja dakle, koje imaju očnjake. Dakle, to je tačno i to je općenito. A? Međutim, ima hadis kojeg bilježi imam Ahmed koji govori šta? O hijeni. Dakle, o dozvoljenosti mesa hijena. Svatate ovo, barek Allah. Dakle, ovo je samo jedan od primjera, mi ćemo kasnije, dakle, inša Allah, Allah te barek tala dozvolite nas poživi, spominjati, jel, e, posebno, dakle, svaku grešku, kada budemo dakle počeli sa knjigom, ovo sad trenutno samo spominjemo greške koje se nalaze u, a, u fiku sunat, tako? A onda ćemo inša Allah večeras sa Allahom dozvolom spomenuti neka pravila vezana za hadis kako bi nam bilo lakše da shvatimo kako su ove greške se uvukle u fiku sunat, odnosno zašto su greške. Svatate ovo barek Allahu fikum. <clears throat> Tajp. Zatim, jedna od grešaka jeste da šejh e, spominje na, određenu meselu, na određeno pitanje. spominje, dakle, više različitih stavova, dakle, koji su proturječni, koji se suprotstavljaju. A? Jedan kaže dozvoljeno, drugi kaže zabranjeno. Bez da spomene ispravan stav. Dakle, stav koji je rađih. Sada ti, dakle, koji uzmeš knjigu čitaoc, uzmeš šviku suna i pročitaš da u određenom pitanju ima više stavova, jedni kažu hala, drugi kažu haram, treći kažu, a nigdje se na kraju mesele ne spominje, a odabrano ispravno mišljenje većinje učenjaka je na tom stavu, dakle se ne spominje. I ti ostaneš šta? Zbunjen. Jer ti, dakle, nisi mučtehid ili, ili alim da, sebi odabereš stav koji je ispravan. Svatate ovo barek fikum. Dakle, ovo je ta, dakle, dakle zamka eh, i taj problem o kojem treba da se govori. Je tako, barek fikum? <clears throat> Nam. Također jedan, jedna od grešaka u fiku sune jeste ta da u određenim meselama šejh Sejid Sabik spominje dakle dakle možemo određeno u jednoj meseli ne na različitim mestima u knjizi nego po jednom pitanju možemo da nađemo kontradiktornost kod samog njega na početku mesele a, pomaže dakle određeni stav a, a na kraju mesele vidimo da kontradiktornost, da skroz, dakle, govori drugo. Dakle, na početku govori jedno, a na kraju govori skroz drugo. Svatate ovo, barakallahu fikum, la haule ve la illa billah. Dakle, na početku određene mesele, određeno, određene teme, govori o određenom stavu, o određenoj meseli i pokušava da ga ojača, da ga pomogne. Međutim, na kraju spominje, dakle, skroz nešto suprotno. To je, to je katastrofa, to je greška. Čitao se totalno zbuni. Šta je sad pisat? Odabrao za ispravno mišljenje ono što je rekao na početku i ono što je rekao na, kraju. La haule <clears throat> Također jedna od grešaka jeste da, da odabire za ispravno. Dakle, uzima za ispravno neke stavove i neke govore koji nemaju pravo da ih čovjek odabere za ispravno mišljenje. Dakle, postoji razilaženje i on izabere i proglasi rađihom, dakle onim boljim i prevagnutim stavom, prevagnutim i ispravnim, iako je to, dakle nema nikakav dokaz za to ili iako su dokazi na suprotnoj strani. Svatate ovo i to je isto jedna greška koju čita od fiku suneta ne zna la haule vela ila billah. <clears throat> Također, dakle, na, četvrt, na mjesto, dakle ovdje šest spominje, pa kaže suprotstavljanje jasnom sahih hadisu, ne u jednoj meseli, nego u mnogim meselama. Dakle, suprostavlja se jasno, dakle, suprostavlja se hadisu, subhanallah. Sada te Dakle, mi sad ne želimo da umanjimo veličinu Sejda Sabika, rahim Allah ta'ala, je bio alim, tako? Međutim, ono što ćemo da pomognemo jeste da pomognemo hak sa hakom. Dakle, istinu da pomognemo istinom i da ukažemo muslimanima koji čitaju fiku sune da treba da uzmu olovku i sa Allahom dozvolom da napišu ove bilješke u svoju knjigu kako bi znali, jer ta knjiga, dakle, čita je porodica, čitaju je braća, čitaju je svi, je tako barekala fikum. I onda se čudiš kad neko od braće izabere stav koji je netačan, koji je suprotan Kur'anu i sunnetu, baš zbog ovih greški. Svatate ovo barekala fikum. Zbog toga mi to želimo, dakle, ne želimo nikoga da E, umanjimo, već kažemo Sejid da mu sala smiluje, bio je veliki alim. Knjiga je fantastična, knjiga je fenomenalna. Međutim, pod uslovom da znaš greške koje se nalaze u njoj, kako ne bi upao Svatate ovo barek Da vas Sala nagradi. Molim Allah te da nam podari bereket ovim našim predavanjima. Dakle, nama i onima koji slušaju. I molim Allah te da nam olakša, da, dakle, da ovo dovršimo sa Allahom te barak dozvolom do kraja. <clears throat> Tako. Kulu amin. <laughs> Hajakumullah. Tajb. Dakle, prije nego što počnemo sa knjigom, a? ako neko od vas bude imao mogućnost da nabavi knjigu, dakle sljedeće nedelje ili u sljedećim predavanjima, jer možda će nam trebati jedno ili dva predavanja, dok uđemo u knjigu, dakle otvorit ćemo, dakle otvoriš prvi tom, pet tomova ima, dakle prevod Prevod Fikhu Suna ima pet tomova. Alhamdulillah, barakallahu Da. E, dakle, ko bude mogao da nabavi te knjige, to će biti dobro. Imaš knjigu ispred sebe. I mi kažemo poglavlje to i to, strana ta i ta, e, određena mesela ili određeni hadis. A onda kažemo ocjenu tog hadisa ili greška koja se uvukla na toj stranici i u toj meseli. I onda ti zabilježiš crvenom olovkom i znaš šta, Dakle, očistio si tu knjigu i to je pravo, to je, to je talebulin, to je pravo traženje znanja, bare opikom. Svatate ovo. Dakle, nije potrebno, dakle, nama ne trebaju dersovi, poslušaš ders, napuniš bateriju 15 minuta, izađeš naprijed, halas. Već da budemo talebulin. Oni koji stvarno traže znanje, koji se bave hadisom, koji se bave fikhom, koji se bave, dakle, svatanjem šerija la haule vela kuvete, ila bila. Molim Allah, te barek tada olakša u tome. Dakle, prije nego što počnemo sa knjigom, moramo da spomenemo neka pravila hadisa kako bi nam kasnije bilo lakše da shvatimo dakle greške koje postoje u fiku sunne. Shvatate ovo bare kalafikom. Pa ovdje kaže šejh prvo dakle pravilo. Kaže reddul hadisi šar. Odbacivanje, neprihvatanje hadisa koji je dakle šaz u jezičkom značenju znači sam, izdvojen, izoliran, a? čudan, neobičan, znači šaz, a? Međutim, kod muhadisa znači da je, dakle, hadis koji je šaz jeste onaj kojeg prenosi pouzdan ravija. Dakle, hadis vanjšnji je ispravan. Jer tako bare fikum. A? I prenosi ga pouzdan ravija. Međutim, hadis koji je suprotan ovome, prenosi drugi ravija koji je bolji od njega. Svatate? bolji od njega, svatate ovo barek fikum. Ili je bolje naučio na pamet od njega, ili je pouzdaniji od njega. Dakle, nisu svi ravije na istom stepenu. Hm? Neki jesu na istom stepenu. Međutim, kada, se, kada su ravije na istom stepenu, kada su dva hadisa koja su suprotna jedan drugome na istom stepenu, to je drugo pravilo, o tome ćemo govoriti posle inšala utala. Ali sada možeš jednome, iako je i vanštinski jedan hadis i drugi hadis, iako su sahih, i svi su ravi u lancu sahih, sahih pouzdani. A? Ako je jedan hadis jači zbog ravije, zato što je ravije šta? Bolji ili pouzdani, ili je bolje naučio na pamet, a? onda ovaj drugi odbacuješ, on se ne prihvata. Iako vaštinski je šta? Sahih. Svatate ovo barek Allah Sejt Sejid je dakle na nekim mestima video hadis sahih, ravije su svi sahih, a? uzeo ga kao dokaz. Međutim, takav hadis se ne uzima kao dokaz. Dakle, to je prvo pravilo. Ukratko, dakle, ne bi, da ne duljimo, dakle, je jer ovdje šejih, dakle, spominje govor muhadisa, rahimahumullahu ta'ala, dakle, šta govore kada pojašnjavaju šta je to, jel, hadis šal. A? to ta barek Allah, A? Čudan ili neobičan ili, šta rekao smo, izoliran sam i tako dalje i tako dalje. Dakle, takav hadis, znači šta, shvatili ste šta, znači hadis šaz, hadis kojeg bilježi šta, a, kojeg prenosi rabija, koji je pouzdan, koji je ispravan. A? Međutim, drugi hadis koji je suprotan ovome, bilježi neko koji je pouzdaniji i bolje od njega. Dakle, ovaj prvi se ne prihvata i odbacuje, iako vanština njegova šta, da je sahih i da nema nikakvih, nikakvih problema. Dakle, jedan od uslova sahih hadisa. Dakle, koji su uslovi sahih hadisa? Što je u stvari sahih hadis? Jedan od uslova je šta? Da ne bude šar. Dakle, da nema ovo, ovaj problem kojeg smo sad spomenuli. On taj hadis, iako je vanštinski ispravan, iako su svi e, prenosnici u lancu, jel, je ispravni, taj hadis se ne tretira kao sahih hadis, već je šta? Već je šaz, odbija se, odbacuje se. Svatate ovo, barekalo Svatate Svataš inša, alhamdulillahi rabbil Da, zatim ovdje še spominje, dakle, šta, kakav je, ovaj, šta znači, jel, sahih hadis? Pa kaže, hadis sahih je onaj koji je spojen, dakle, lancom prenosilaca, jel? Kojeg, dakle, onda spominje kakvi su ti prenosilci, pa kažu pravedni i precizni, tačni, dakle, oni koji su pravilno i bez greške naučili hadis. Dakle, babt, babit, dakle, naučio ga je u Bogu. Precizno i tačno. A? To je, dakle, prva stvar je da bude pravedan, dakle, da nije okrivljen za laž ili za izmišljanje hadisa i tako dalje i tako dalje. Ili za nešto što, ruši njegovu pouzdanost. A? Jedna stvar, da bude pravedan, a druga stvar da bude šta? Da bude precizan i da je dobro i tačno naučio hadis, bez zaboravljanja više, barek Allahu fikum. A? Takav prenosi od čovjeka koji je isti kao on i tako od početka do kraja lanca prenosilaca. Dakle, to je sahih hadis, tako? Ali pod uslovom da u tom hadisu niti e, ne bude ovaj šazden, dakle da nema ovu, ovaj problem koji smo spomenuli, šaz, i da ili da nema neku drugu bolest ili neku drugu grešku, je tako? Kao što je, na primjer, prekinutost lanca, da fali u lancu jedan ravija, ili ili da je, na primjer, mursel. Šta je mursel hadis? Kada tabin kaže, rekao Allaho poslanik. Pa je preskočila ashaba od kojeg je to morao da čuje. Jer on je tabin, nije mogao da čuje od poslanika, sallallahu alaihi e To znate, hamdulillah, to vam je, to vam je poznato nam. Taj. Dakle, to je bilo dakle, prvo pravilo koje mora da se uzme u obzir. Hm? Jer ti ćeš doći sutra, kada se budemo raspravljati o nekoj meseli, Habibi, i rećeš, ovaj hadis rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, hadis je sahih, tako je ocenjen, nema nikakav problem i tako dalje i tako dalje. Nema u njemu nikakva bolest. Međutim, ja ti donesem hadis čiji su ravije prenosili dakle u lancu jači i bolji od tog tvojeg hadisa, iako je taj tvoj hadis vanštinski sahih. Šta kažemo? Hadis je šaz. Taj tvoj hadis koji si ti spomenuo kao dokaz je šaz i odbacuje se tako, barek hm? Iako su, dakle, ravije pouzdani. Ako takav hadis kojeg oni bilježe i prenose, ne spominje niko drugi hadis koji je suprotan tome, onda se taj hadis naravno smatra sahihom, je tako? Dakle, taj hadis, ako ne bi imao hadis koji mu je suprotan, a, oprežan tom hadisu, onda je taj hadis naravno sahih. Međutim, had, hadis koji je suprotan njemu bilježe ljudi koji su bolji, odnosno prenose koji su bolji, hafizi koji su bolje naučili hadis, koji su pouzdani i tako dalje i tako dalje, onda se onaj prvi odbacuje. Svatate ovo, barekala Dakle, ovo je pravilo koje treba čovjek da nauči, hamdulillahi, rabila alimi. Nadam vi se možete vratiti kasnije na, na snimak. Tako. Dakle, on, ne, kada, kada saznamo da je onda nije više sahih. Ali ne, on kada kaže sahih hadis, a mi kasnije nađemo hadis koji je suprotan njemu, jedan od ta dva hadisa mora da se uzme. A u fiku kao sahih, a nije označeno da su šad. Nije, to je, pa to je taj problem. A, a mi ćemo to kasnije, inša Allah, alhamdulillah, uh, spomenuti. Dakle, hadis koji je sahih. I čovjek kada kaže, ova hadis je sahih. Niko za njega nije rekao da je daiv. Međutim, mi kada smo kasnije, odnosno kada su učenjaci, subhanallah, kada, su pogledali taj hadis, vidjeli su da je taj hadis šaz, zato što ima hadis koji je suprotan njemu, a bilježe ga ravije koji su bolji i pouzdaniji od ravija prvog hadisa. Svatate ovo bare kalofikum. Takav hadis je, dakle, šta? Odbija, o tome nema, dakle, priče. Druga, drugo, dakle, pravilo koje je ovdje spomenuo še jeste odbijanje reddu, reddul hadis il odbijanje hadisa, odbacivanje hadisa koji je oprečan, koji je proturječan. A? Svatate ovo. Hadis koji je vanštinski sahih. Dakle, nema nikakvu bolest u njemu. Svi su ravije pouzdani. A? Isti takav hadis, odnosno hadis koji je suprotan tom hadisu, također prenose ravije koji su isto pouzdani. A? Oba dva hadisa se odbacuju. Zašto? Zato što su šta? Zato što su oprešni suprotni jedan drugome. Ali ovdje je pod uslovom da ne možeš da daš prednost ni jednom ni drugom hadisu. Jer su na istom stepenu. Onda se obacuju oba dva. Ako jednom od ta dva hadisa dadeš prednost zato što je jači i bolji, onda se ovaj prvi više ne zove mutarif, nego se zove šta? Šart. Zato što si mogao šta da ovom hadisu daš prednost. Mogu da mu daš terđih da iza... Jeste. Zato ako su ravije isti i ne možeš da izabereš nijedan od ta dva hadisa jer su na istom stepenu, onda šta? Onda se odbacuju oba dva. tako? Barek Allahu fikum. <clears throat> Dakle, zatim on ovdje spominje dakle, da taj tirab, dakle to, ta proturječnost mora da bude u samom dakle, tekstu hadisa, a može i da bude šta? U lancu se. je tako? Barek Allahu fikum. Taj. Uglavnom, inša Allah, i ovo ćemo. Za sve ove, za ova pravila koja ovdje spominjemo, inša Allah, vi nemojte zaboraviti. Kada budemo počeli sa knjigom, sa lahom dozvolom, dakle, u knjizi ćemo jasno ovaj, spominjati šta, primjere za sva ova pravila, je tako? Dakle, shvatili se šta je hadis mutanik. Dva proturečna hadisa, kojima ne može da prednost nego su na istom stepenu. Odbacuju se, ne prihvataju se. Ako jednom od ta dva hadisa možda daš prednost, onda uzimaš taj koji je jači sahih, a odbacuješ onaj drugi taj drugi koji je slab zove se šad. Iako ne mu je šta? Da je sahih, tako barek Allahu fikum. Nam. I to smo, alhamdulillah, te barek dala spomenuli. Treće pravilo jeste reddu al hadis il mudallis, mudallis, odbacivanje hadisa koji je mudallis. A? Mudallis znači, dakle, tedliz je nešto da sakriješ. A? Da nešto sakriješ ili da ga ili da mu prikriješ nedostatke kako ne bi, kao na primjer kada prodaješ robu. Tedliz je da prikriješ nešto, neki nedostatak te robe. A? određenim dijelom ili određenim govorom. Isto tako u hadisu postoji hadisi koji kada ga pogledaš vidiš da vanštinski je sahih. Međutim, zašto? Zato što ne znaš da je mudeles. A? Ne, ne može spoznaš njemu taj hadis. Dakle, hadis koji je mudeles hadis je onaj u kojem je skrivena neka, neka greška ili neka bolest. Jer tako barek Allahu fikum. I takav hadis se odbacuje barek Allahu fikum. Dakle, ovaj tedlis može da bude u u snadu, dakle u, lancu prenosilaca. Kao da čovjek koji prenosi hadis, koji prenosi hadis, sakrije nekog od ravija u svome lancu. Dakle, šejih prenosi hadis, je tako? Ali u lancu sakrije nekog od ravija, nekog od prenosilaca. Kako ne bi skontali da je taj hadis slab. Ili ga spomene po nekom imenu, dakle ovo je što se tiče snada, a što se tiče uh, tedlisu šujuh, a, jeste da sakrije šeha da mu spomene ime na način dakle, na koji nije poznat da ga spomene, prenosi Ebu Abdillah. Ili pričom je, ili od Ebu Abdillaha i tako dalje i tako dalje. Svatate ovo, barek Allah A? Ili kada čovjek prenosi od šeha koji je sahih. Međutim, njegov šejh prenosi od čovjeka koji je daif. A taj koji je daif prenosi opet sa druge strane čovjeka koji je, od šeha koji je sahih. I on, da bi imao hadis sa sahih lanca prenosilaca, on onog da ih šeha, ne dakle, prekrije taj, dakle ne spominje ga nikako. Pa kaže, pričao mi je taj i taj, a on je pouzdan, a on prenosi od toga i toga. I u većini slučajeva, dakle, kako se spoznaju takvi hadisi koji su mu dales, a? zato što jer se u njima ne spominje pričao mi je, a on mi je rekao, a on nam je prenio, već se kaže an an, prenosi se od, prenosi se od, ili rekao je, a nije rekao mi je, ili čuo sam ga, jer kad bi to rekao, onda bi bio lažo. i nikad se njegovi hadisi ne bi prihvatili. Ali ako kaže an, od, a, onda to nije, on nije slagao, jer se prenosi od njega. Ali on je prečutao nekog u, lancu, kako ljudi ne bi šta. Ili da čovjek sretne čovjeka, ja? <clears throat> Ili da čovjek sretne nekog čovjeka, je tako? Pa, dakle, zna da se sreo sa njim, je tako? Međutim, zaboravio je da li je on lično čuo od njega ili mu je neko drugi pričao. Pa kaže, pričao je taj i taj. Iako ga on lično nije čuo, već je čuo drugog čovjeka. Ali da bi mu lanac sa bio kraći, i bolji što je lanac prenosilaca kraći, on je bolji, je tako? A? Zašto ja da prenosim od tebe hadis? Dakle, vidio sam te, a? Ali te nisam čuo kad si izgovorio taj hadis. Već sam čuo od njega da si ti rekao taj hadis. A poznajem vas obojicu, vidio sam vas obojicu, tako? Da, dakle, ja njega prekrižam i kažem, rekao mi je Ebu Abdillah. Odnosno, ne kažem, rekao mi je. Jer ako bi rekao, rekao mi je, onda je to laž i takav čovjek se odbacuje u potpunosti. Nego kaže, prenosi se ili rekao je, ili od Ebi Abdillaha i tako dalje i tako dalje. Svatate ovo, dakle, dakle to je ta, tedlis. I takav se šta? Hadis odbacuje. I takav se hadis odbacuje. Svatate ovo, barek fikum. Neki, dakle, kažu, odbacuje se u potpunosti, a neki kažu, <clears throat> odnosno od onih koji se bave tim tedlisom, od ravija. Neki kažu od njih se ne prihvata ni jedan hadis, jer su mudelisi. A drugi kažu od njih se ne prihvataju hadisi, osim oni u kojima jasno kažu rekao mi je ili čuo sam. Dakle, takvi hadisi se od njih prihvataju, jer nemaju neku drugu e, bolest ili neki drugi nedostatak. Satate ovo, bare Dakle, onaj koji je mudeles, dakle, koji je, dakle, mudeles je hadis, a mudelis je onaj koji to radi. Ako se utvrdi da on se bavi tim tedlisom, onda se od njega ne prihvataju hadisi u kojima kaže an, ili rekao je, ili tako, od, ili rekao je. Već oni, hadisi kojima jasno kaže pričao mi je ili čuo sam ga. Svatate ovo, barek Allahu fikum, dakle oni u kojima nema, jel, e, la havle vela kuvete ila bila u kojem nema nikakve sumnje, tako barek Allahu fikum. Međutim, uh, dakle ovdje šejh spominje, dakle, stav Hafiza i Hađara, Rahimul Tala, koji kaže ispravnije je prvo mišljenje, da se od modelista ne uzima hadis. Dakle, dakle ta, ako se utvrdi u nekom hadisu da je, da je Takav hadis se šta? Dakle, ne prihvata nikako la haule vela kuvete illa billah. Dakle, ovo je ukratko. Svako onaj koji hoće da se vrati. Dakle, ja mislim da ovo čak ima i u prevedenoj zbirci e, Tirmizija, tako? A? Dakle, da, da pojašnjavaju određene vrste hadisa, dakle, terminalna hadisa, što znači hadis sahih, šta radi garib nam? Vrhovna čežnje čežnje? Kako? Bulugul meram. Ajde. Pa, dakle, možete da se vratite kako bi jel, ovo bolje shvatili da dala prije nego što počnemo sa knjigom. Alhamdulillahi rabbil alemin. <clears throat> Dakle, on ovdje spominje, dakle, da, samo ukratko, da ne zaboravimo, dakle, tedlisul isnad, dakle, tedlis u lancu, dakle, tedlis u šejhovima i tedlis etesije. Dakle, on spominje uh, dakle, ove tri vrste a mi smo, dakle, sve ovo, dakle, općenito pojasnili, jel, u našem govoru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zatim spominje četvrto pravilo, pa kaže redu hadit ili međhul, odbacivanje hadisa međhula. Međhul je čovjek koji je nepoznat. Dakle, takav hadis, ako se utvrdi da u određenom lancu prenosilaca postoji čovjek koji je međhul, nepoznat ravija, takav hadis se odbacuje. Jer tako, barek Allahu, fikum, dakle, takav hadis se odbacuje i ne prihvata se. tako? E, zatim ovdje spominje, pokaže Međhul je onaj koji, dakle, nije poznat po tome da se bavio ilmom, traženjem znanja a? od uleme, niti je poznat on, dakle, on sam po sebi, kao, dakle, nepoznat. Dakle, spominje mu se ime u lancu, koji ovaj čovjek, vrati se, dakle, na e, knjige Riđala, dakle, koji govore o ravijama, ne zna, međhul, nepoznat. Ne zna niko ko je i šta je, dakle, ta, takav hadis s obzirom da ima u njemu međhul, šta? Odbacuje se, ne prihvatate. Svatate ovo, inša Allah. Dakle, e, sljedeće pravilo će nam inša Allah pojasniti jel, e, o čemu se konkretno ovdje radi. Nam. La haule illa billah. To je peto pravilo, a to je e, neoslanjanje na govor Ibn Hibana, dakle kada nekog od ravija proglasi pouzdanim, dakle imam Ibn Hibban, rahimahullah kada za nekoga kaže pouzdanje, dakle na to ne, može ne smijemo da se oslonimo. Baš zbog ove prethodne greške. A to je da on za međhula kaže šta? Dakle, osnova je kod muslimana da su pouzdani. Sve dok se ne dokaže suprotno. A? Ali to pravilo, dakle, koje je ispravno u osnovi, ne može da se primjeni u hadisu. Jer taj koji je međhul, koji je nepoznat, otkud ti dokaz da on postoji uopšte? Dakle, možda taj čovjek nikad nije ni postojao, samo ga neko dopisao ili ubacio. Svatate ovo? Dakle, kada kaže Ibn Ban, taj je pouzdan ili taj je, eh, iako je nepoznat, a? šta? Takav se, takav se ne prihvata. La haule illa bila. Zatim ovdje šeh dakle, spominje pa kaže uh, uh, a, <clears throat> Ibn je dakle, spomenuo dakle, mnogo, mnogo dakle, ljudi koji su međhuli. I, a onda je dakle, kasnije dakle, spomenuo mnoga od tih imena, ali mi to dakle, nećemo spomenuti sad jer je to šta, jer nam je dovoljno samo da znamo ovo pravilo. Dakle, ne ostanjamo se na a, uh, govor Ibn Hibbana kada nekoga proglasi pouzdanim ravijom a da se, na, a da se ne vratimo na druge učenjake šta kažu o njemu. Jer tako, bare fikum. Jer je mnogo onih koje, koji su međhud, koji su nepoznati, jer tako, Ibn Hibani ih je proglasio šta? Pouzdanim. A oni su nepoznati ravije, dakle na to se ne ostanjamo. Dakle ovo, alhamdulillah, dakle ukratko, barek fikum. <clears throat> Nadam se šalotela da ćemo uspjeti da spomen, Dakle, šesto, ako uspijemo večeras da spomenemo deset prvih pravila, alhamdulillahi rabbil Onda ćemo ova ostala pravila spomenuti sljedeći put, sljedeće predavanje, a onda ćemo početi sa knjigom ako budemo mogli se da dozvorom. Inša Allahu Teala. tako? <clears throat> Na. Šesto pravilo. Kada kažu, i sigurno ste, dakle, vi ste se doti često ste vidjeli kada kažu riđaluhu riđalu, uh, riđalu sahih spomene hadis, a onda kaže rižali ovog, dakle, prenosilci ovog hadisa su prenosilci sahiha. Dakle, bileže su u Buhari, dakle, Buhari dakle, spominjete radije, ili muslim, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, spomenje hadis, onda kaže, prenosilci hadisa su sahih. Ovo, apsolutno ne mora da znači da je hadis sahih. Svatate? Dakle, svi ravije su sahih, međutim možda Hadis ima neku drugu bolest. Svatate ovo? Možda je šar. Je tako? Možda ima hadis koji jači od njega. Možda je mutparib, kontradiktoran sa drugim hadisom. Je tako? Možda ima neki prekid. Dakle, spominje Ebu Abdillaha u svome hadisu i Ebu Abdirahmana. Dakle, Ebu Abdillah prenosi od Ebu Abdirahmana. I jedan i drugi su sahih. U sahihu Buhari, sahihu Muslim možemo naći, dakle ovo je primjer, i jednog i drugog. Međutim, ti dvojica kada pogledaš nikad se nisu sreli. Sada to ovo barek Allah Dakle, to je jedna bolest. Dakle, kada kaže neko od učenjaka prenosilci ovog hadisa su u sahihu ili sahih su, to ne mora da znači da hadis da da sahih jer može da ima neku drugu bolest. a to često dakle je, to je često koje je čitao Fiku može da vidi rižalu hu rižalu sahih. A? Dakle, prenosilci hadisa su prenosilci sahiha. I ti kada to pogledaš, ravi su svi sahih Skroz zaboraviš na, na mogućnost drugih bolesti. Svatate ovo barek Allah fiku. La haule vera kuvete illa billah. <clears throat> Zatim sedmo pravilo jeste ademul jetimadi ala sukuti edi Davud. oslanjanje na to što je Ebu Davud prečutao ocjenu određenih hadisa u svome sunenu. A? Je tako barek Allah fikum. Ebu Davud, rahimahullah ta'ala, kada je pisao svoj sunen. A mnogo je hadisa sa kojima dokazuje Sejid Sabit u fiku suna koji su hadisi imama Ebu Davuda, rahimahullah ta'ala. Je tako? Imam Ebu Davud kada je pisao svoj sunen, napisao je a, ono što je u mom hadisu, u, mojoj e, zbirci hadisa, jel, u, u sunenu Ebi Davuda, koje ima, dakle, žestoku neku grešku, žestoku neku bolest, a? Ja sam to spomenuo. A mimo toga, dakle, nisam spomenuo i ono je salih, dakle, zdravo je. A? Oni, dakle, koji su pročitali ovaj govor imama uh, Ebu Davuda, pogrešno su ovo shvatili. A među njima i Sejt pa je pomislio da sve ono što je sahih, odnosno sve ono što je daif, Ebu Davud je to spomenuo i rekao hadis daif. Međutim, to nije tačno. Jer Ebu, da, Ebu Davud, Rahim Allah, je ovdje sve rekao, ma kane šediden, ono što je žestoko jani. Ja? Bejentuhu, pojasnio sam ga. Ono što je žestaka greška i bolest, da slagan hadis i tako dalje, tako dalje, pojasnio sam ga. A? A ono što je mimo toga, nisam. A? Sa druge strane možemo da vidimo mnogobrojne hadise koje Ebu Davud nije spomenuo da su daif, da su daif, bez razilaženja. Čak i komenta, dakle, komentatori sunena od Ebi Davuda i drugi, dakle su jasno ukazali na, na, na mnogobrojne daif hadise kod Ebi Davuda, iako imam Ebu Davud, dakle nije za njih, nije ih dakle ocenio kao, kao, daif. Svatate ovo. Dakle, ako Ebu, Davud, uh, nije za određeni hadis rekao da je daif, to ne mora da znači da je taj hadis ispravan. Dakle, na to ne smijemo da se oslonimo. Ali se Sabik se oslonio, jer je pogrešno shvatio, dakle, govor koga? Ebu Davuda, rahimehullahu ta'ala. Nam. Dakle, on ovdje kaže, u ješhedu li haza uh, uđude indehu, la ješuku ali fi Dakle, spomenuo je Ebu Davud mnoge hadise koji su dokaz, a? mnoge hadise koji su daif, kod kojih ne, dakle, ne sumnja ali da su ti hadisi da su ti hadisi daif. Nam. A i pored toga, Ebu Davud je prečutao ocenu tih hadisa. Dakle, nije rekao da su daif. Svatate ovo. Dakle, nije Ebu, Davud kriv, nego su krivi oni koji su pošli, posle njega pogrešno shvatili. On je rekao ono što je šedid, što je žestoko, neispravno i pogrešno. Svatate. A ima drugih hadisa koji su daif sami po sebi. Međutim, određenim e, sa mnogobrojnim putevima mogu da se ojačao i da se uzmu kao, kao dokaz. Svatate. بارك الله فيكم نعم لا حول ولا قوة إلا بالله Dakle, nema sumnje da je ispravno ovo i da je to stav učenjaka vezano za sunne nebi Davude. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Nadam se da me shvatate, inšala. Nadam se da me shvataju ova braća na, na, u sobi ovamo na internetu. La haule vela kuvete illa ila billah. Hajde. Osmo pravilo. Znakovi imama Sujutija u njegovom dijelu Džamiju sahir la yusiku biha. Dakle, znakovi kojima je određene hadise označio imame Sujuti u svome dijelu Džamiju sahir, Dakle, on je na kraju hadisa spomenuo slovo sad za sahih, slovo bad za daif i slovo ha za hasen. Ja? To se, dakle, na to ne smijete da se oslonite. Ja? Zbog dva razloga. Prvi razlog zbog Dakle, oni koji su prepisivali i prenosili zbirku hadisa od Sujutije Džami Savir su pogrešno prepisivali i napisali, dakle, pogrešno su prepisivali i prenijeli dakle, te, te znakove. Slovo sad, s, kad mu dodaš gore tačku samo, je d, da ih, a slovo d, samo mu izbriši onu tašu gore, onda je šta? Sahih. tako Dakle, samo zbog jedne, zbog jedne tačke. Dakle, to je prvi, uh, prvi problem, dakle, kod, kod toga. Dakle, na to se ne oslanja. Je tako, bare A sa druge strane, mnogo je hadisa. Dakle, ovo je prvi problem. A drugi problem je mnogo izmišljenih hadisa koji su mevdua. Meudo znači izmišljen, izmišljen hadis koje prenosi uh, sujuti u svojoj zbirci, a nisu dakle jasno obilježeni da su daif. Neki su daif, neki su hadis, sahih, neki su hasan i tako dalje, tako dalje. Ja? A oni su šta? Svi izmišljeni. A šta znači izmišljen? Na, apuk, dakle, ne prihvata se nikako. Daif. 100%. La haule ve la illa billah. <clears throat> Subhanallah. Čak, dakle, i sam imam sujuti, dakle, spominje neke hadise, pa kaže, uh, odnosno, na samom početku svoje zbirke kaže, nisam preno, prenio nijedan hadis, dakle, u kojem se nalazi uh, ili kezab, onaj koji izmišlja hadise ili onaj koji, koji laže. Dakle, na samom početku zbirke rekao da nema takvih hadisa u njegovoj zbirci, međutim kasnije se uspostavilo da ih ima, da ih ima kako puno la haule illa billah. Subhanallah. A sam Imam Sujuti u drugim knjigama je dakle proglasio te određene hadise šta da su da su e, da su da, su izmišljeni. Subhanallah. Uglavnom dakle uh, šejh ovdje kaže Dakle, da je on, dakle, lično pogledao džamiju, džamiju Sahir i da je izdvojio i podijelio na, na Sahihu džamija i Daifu džamija. A? Pa je spomenuo šest hiljada, pazite ovo, šest četiristo šestdeset devet hadisa koje, koje prenosi imame sujuti u džamiji, džami Samir, 970 je izmišljeno od tih hadisa. 970 je izmišljeno. Lažni hadisi la haule vela kuvete illa bila. Sejid Sabik, dakle ove hadise, dakle, opet rekao smo, rahimahullahu ta'ala, nije nam cilj da ovdje sad govorimo o Sejdu Sabiku, nego da govorimo o hadisima koje je on iskoristio, ko koristio a, svesno ili nesvesno, inšala mi imamo lijepo mišljenje, pa kažemo nesvesno, jer je uzeo knjigu od Sujutija u kojima su, sahih, u kojima su hadisi, na nekima stoji s, a on je u stvari d. Dakle, sahih, on je u stvari daif. A u nekima koji su daif, a, nema tačke, sahih. Svatate ovo, barek fikum. Dakle, to je to što ga, dakle, to je jedna stvar. A druga stvar je ovo što, što su mnogobrojni hadisi u džani izmišljeni, barek Allahu fikum. Dakle, kako glasi ovo pravilo koje smo spomenuli sad, jeste znakovi imama Sujutija na hadise koje prenosi u džamiju Savir, ono sad ili bad ili ha, na to se ne oslanjamo i to ne uzimamo u obzir. Svatate, već svaki hadis mora da se posebno proveri šta je sa njim. A mi smo rekli, dakle, e, šejh e, Mohamed Nasirudin je šta? Še, od 640 od 6469 hadisa izdvojio 980 koji su izmišljeni, koji su lažni. Svatate ovo. I dakle, to je velika opasnost a Sejid Sabik Rahmetala na to nije e, obraćao pažnju. Imamo li još vremena inšalotela? Da završimo. Dakle, ovo je deveto i deseto poglavlje inšalotela, pa ćemo vidjeti ima neko neko pitanje sa ove braće, dakle ova braća sa Kvaltavka ili neko ovdje kod nas u El muhim. Deveto poglavlje jeste sukutul munziri ala al hadis fi targhib lejse takvijeten lehu. Dakle, ima munziri rahimehullahu ta'ala kada prečuti neki hadis u tergibu, tergibu terhib. Kako je prevedeno to kod na našem jeziku? Upozorenja i postica, tako? A? Dakle, kada uh, e, ima munziri, dakle, prečuti neki hadis, pa ne kaže ništa o njemu, dakle, to uopšte ne znači da je taj hadis ispravan. to ovo, barek fikum. Zato što je mnogo hadisa koji su šta? Koji su, koji su neispravni. Mnogo hadisa koji su, koji su daif, koji su slabi i koji imaju puno, puno grešaka la haule vela kuvete illa billah. Uglavnom ovdje šej kada govori, dakle ovom pravilu kaže, osnova je da nije dozvoljeno spominjati hadis daif, osim da kasnije pojasniš da je daif. Dakle, ako hoćeš da spomeneš daif hadis u svojoj knjizi, radi neke koristi, a? kao na primjer kada kažeš uh, šafije ili hanefije ili hambelije, spominju taj taj hadis i spomeneš hadis sa njegovim senedom, a? ali moraš šta da spomeneš šta? Da je daif taj hadis. Jer ako prečutiš ocjenu tog hadisa, onaj koji ga pročita, imat će, dakle, sva, mislit će da je taj hadis ispravan. Dakle, nije dozvoljeno da se spomenju dai hadisi, osim da pojasniš da, je to daif hadis, da kažeš ovaj hadis je Svatate ovo, barek fikum. <clears throat> dakle, to ćemo, dakle, kasnije, dakle, ovo pitanje pojasniti. Nam. Zbog toga, zatim ovdje kaže, ولذلك يظن بعضهم أن ما سكت عليه المنذري في الترغيب والترهيب يدل على أنه غير ضعيف عنده Dakle, zbog toga mnogi misle, zato što je Munziri prečutao neke hadise, ocene nekih hadisa u Tergibu, u Terhibu, da to, dakle, upućuje da ti hadisi nisu daif kod njega, kod Munzirija, je tako? I također ovim putem krenuo šejh, šejh uh, Sejid Sadik, subhanallah, i to ne u jednom hadisu, nego u mnogobrojnim hadisima, Međutim, nažalost, dakle, nije shvatio šta je Munziri, dakle, mislio. Jer tako, barek Allahu fikum. <clears throat> Taj. Dakle, slično onome što smo govorili o čemu? Zbirka imama Edi Davuda. Dakle, ono dakle, što je pričuto i nije rekao, a? ili nije spomenuo da je daj, dakle, ne mora da znači šta da je, da je sahih, je tako? I o tome ću inšala tada spomenuti neke primjere kasnije, tako? La la illa billahi. Zatim deseto pravilo jeste takvijetul hadisi bi ketreti turuk lejse ala itlahihi. Ojačavanje određenog hadisa zato što ima mnogo, mnogobrojne lance prenosilaca a? zbog mnogobrojnih lanaca jer tako barakala fikum ne mora da znači da je to da ta stvar ojačava hadis. Tako. Uzmite neki hadis koji je daif. Međutim, ima mnogobrojne Eh, lance, dakle, senede koji prenose taj hadis. Je tako, bare To ne mora da znači da ti senedi, jer je ono što je poznato među ljudi, kažu ovaj hadis je daj. međutim, ovaj hadis je međutim, ima mnogobrojne eh, lance koji ga ojačavaju na kraju da može, jel, da se sa njim dokaže da, bude dobar, da bude zdrav. A? Međutim, to je samo pod uslovom ako nema neku veliku grešku. A? Kao, na primjer, da da je neko zaboravio ili nije dobro zapamtio, a neko drugi je zapamtio bolje od njega. Svatate? Pa na taj način da, da ojačaš i da spojiš e, lance prenosilaca. Svatate? Pa da ojačaš određeni hadis. Međutim, ako je, dakle, ovo je, ne može da se uzme u obzir. Sejt Sabih je, dakle, na mnogim mjestima, dakle, spomenuo, među, hadis je daif, međutim, e, njegovi mnogobrojni, jel, lanci ga ojačavaju. I dakle, to nije stalo, ne može to da se uzme. Dakle, ovo pravilo tek tako. Svatate, barek Allahu fikum. Na. Zatim ona kaže, min al mu'sif, ene eh, Dakle, i nažalost, mnogo je, dakle, nažalost, a, tužno je što je, dakle, malo onih od uleme koji, koji se vrate na svaki taj hadis, na svaki taj lanac da provjere kakvi su ti lanci, kakvi su njegovi prenosilci, a? pa onda da iznese hukum. Već kaže ovaj hadis je u osnovi, dakle, da iz, međutim, zbog puno lanaca koji, jel, koji se, dakle, puteva kojima, kojima je došao do nas, oni ga ojačavaju i može da se koristi. Dakle, to nije, dakle, to nije uvijek i ne može da se uzme tako je, tako, bare, barakallahu fikum. <clears throat> barakallahu fikum, dakle, ovo je, alhamdulillah, rabila nebisa. Kad je znam, barakallahu fikum. Za minut je ezana. Hajde, onda ćemo, dakle, da stanemo ovdje, prošlo je 50 51 minut je prošao. Stanut ćemo ovdje, inšalo, teda pa ćemo sljedeći put nastaviti sa ovim ostalim pravilima sa Allahom dozvola. Može? Hm? Spomenuli smo 10 pravila koja su, alhamdulillah, tekako, tekako bitna, inšalo, A vi vidite, eto, ako budete mogli da nabavite, jel, fiku sunne inša Taj braće, da vas Allah nagradi za slušanje, kulu kauli hada, vas takfiru lahe li, velakum, volisairi il mu'minine min kuli dembin, tastanfiruhu, innehu huval gafur rahim. النصر آت آت النصر آت آت النصر آت آت النصر آت آت النصر آت آت سماء أرجوي يا نجوم أنذر الأشقياء أن جنود السماء لا ترضى الرقود رض عيش الجنود يا جند السماء Sve će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Soba Put vjernika vam nudi širok izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. Put vjernika. Svi putevi će biti zatrpani. Soba Put vjernika a neće biti ono što vi Ostaje samo put vjeri.